Անգլիայի առաջնության 17-րդ տուրից տեղափոխված խաղում Լեսթեր Սիթին ընդունեց Լոնդոնի Տոտենհեմին եւ հաղթանակ տարավ ավելացված ժամանակում։ Խաղն ավարտվեց 3-2 հաշվով։ 19 խաղից հետո Տոտենհեմը 36 միավորով 5-րդն է, Լեսթեր Սիթին նույնպես անցկացրել է 19 հանդիպում եւ 10-րդն է 25 միավորով։ Իտալիայի գավաթի խաղարկության 1/8 եզրափակում երկրի չեմպիոն Ինտերը Միլանում ընդունեց Էմպոլիին եւ առավելության հասավ միայն լրացուցիչ ժամանակում 3-2 հաշվով։ Իտալացի Սիմեոնե Ինզագի գլխավորած թիմին հաղթանակ եւ 4-րդ եզրափակչի ուղագիր բերեց իտալացի կիսապաշտպան Ստեֆանո Սենսիի գոլը 104-րդ րոպեին։ Մադրիդի Ռեալի Ուելսի հարձակվող Գարեթ Բելն ընդգրկվել է իտալացի Կարլո Անչելոտիի գլխավորած թիմի հայտարարացակում Էլչեի դեմ Իսպանիայի գավաթի խաղարկության 1/8 եզրափակիչի խաղին։ Բեյլի պայմանագիրն արխայական թիմի հետ նախատեսված է մինչև այս մրցաշրջանի ավարտը։ Բարսելոնայի գլխավոր մարզիչ Չավին հրապարակել է կազմը, որը կմասնակցի Բիլբաոյի Ատլետիկի դեմ Իսպանիայի գավաթի խաղարկության 1/8 եզրափակչի առաջիկա խաղին։ Հայտացուցակից դուրս է մնացել ֆրանսիացի հարձակվող Ուսման Դեմբելեն, որը հրաժարվել է երկարաձգել պայմանագիրը։ Ամրանը նա կստանա ազատ գործակալի կարգավիճակ։ Բարսելոնան մտադիր է 24-ամյա ֆուտբոլիստին վաճառել մինչև հունվարի 31-ը, մինչև տրանսֆերային պատուհանի փակվելը, հաղորդում է Sport.s-ը։ Ֆրանսիական ՊՍԺ-ի հարձակվող Կիլիան Մբապեն ցախ ոտքի մկանային վնասվածք է ստացել հաղորդում է Փարիզյան ակումբի մամուլի ծառայությունը։ Հունվարի 21-ին նա կանցնի բժշկական հետազոտություն եւ հայտնի գդառնա ապակինման ժամկետը։ Բրազիլացի հարձակվող Նեյմարը վերականգնվել է վնասվածքից հետո եւ հաջորդ շաբաթ կվերսկսի մարզումները թիմի ընդհանուր խմբում։ Աշխարհի 18-րդ ռակետ Էմա Ռադուկանուն չկարողացավ դուրս գալ Ավստրալիայի բացառաշնության 3-րդ շրջան։ 19-ամյա բրիտանացի թենիսիստուհին մրցեց 98-րդ ռակետ սերբ Դանկե Կովինիչի հետ եւ պարտություն կրեց 6-4, 4-6, 3-6 հաշվով։ Ռադուկանուն 3-րդ անգամ մասնակցեց մեծ սաղավարտի մրցաշարի հիմնական փուլին եւ առաջին անգամ պայքարն ավարտեց առաջին շաբաթում։ Անցած տարվա Ուիմբլդոնի մրցաշարում նա հասել էր 1/8 եզրափակիչ, իսկ ԱՄՆ-ի բացառաշնությունում նվաճել Տիտղոսը։